اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان bojite se Allaha Đerlašanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimane. Allah tabarak wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. I molimo ga subhanahu wa ta'ala da ga sretnemo, a da on sa nama bude zadovoljen. Kao što vam poznato, da smo počeli govoriti o riječima i dijelima koje izvode iz islama, odnosno koje izvode iz Allahove tabaraka wa ta'ala vjere. Mi smo prije ovoga govorili o imanskim šartovima, odnosno o tome što svaki od tih šartova podrazumijeva. I onda smo rekli da ćemo govoriti, i to je ono o čemu govorimo, o riječima i dijelima sa kojima čovjek prestaje da biva musliman. Jer znači rekli smo, kada smo govorili o imanskim šartovima, da sa tim imanskim šartovima i sa islamskim šartovima, da sa tim čovjek biva musliman, da biva mu'min. Međutim, postoje riječi djela sa kojima čovjek izlazi iz ove vjere, odnosno prestaje biti musliman. I zato, kako ne do Bog ne bi upali u te stvari, govorimo o tim riječima i o tim djelima, odnosno o tim stvarima, i učimo te stvari i molimo Allah, tabarik wa ta'ala, da nas sačuva i da nas ne iskušava i ljudima također pojašnjavamo znači šta je ova vjera onako kako je došla u Kur'anu i kako je došla u sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ja rekli smo također da nije isto vjera i nacija. Znači ljudi mogu govoriti da su bošnjaci, mogu govoriti da su sanđaklije, mogu govoriti da su ovo ili ono i može raditi šta hoće, međutim ona na primjer ostaje bošnjak. Međutim vjera islam je nešto sasvim drugo. Znači vjera je vjera. Vjera je ono što je došlo od Allaha tabaraka wa ta'ala. Vjera je ono što je došlo u Kur'anu i sunnetu Allahu od poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Vjera je ono što se temelji na Kur'anu i sunnetu Allahu od poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato Allah vam dao svako dobro govor o akidi, odnosno o ispravnom vjerovanju. Govor o važnosti vjerovanja je prva stvar na koju čovjek treba obrati pažnju. Iako u ovom vremenu, kao što sam vam govorio, postoji ljudi koji omalovažavaju govor o važnosti i bitnosti ispravnog vjerovanja. Pa sam naveo kao dokaz da je Allahu poslanih sallallahu aleyhi wa sallam ostao u Mekke 11 godina podučavajući ljude ispravnom vjerovanju. Jer odlika ajeta koji su objavljeni u Mekki jeste ispravnost vjerovanja i kako vjerovati a odlika ajata koji su došli, koji su objavljeni u Medini, jesu propisi. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam 13 godina prove u Mekki, pojašnjavajući ljudima tevhid. Pa je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kada je slao iz aslanike, kada je slao ljude da pozivaju druge Allahu djelašanuhu, da pozivaju ljude u islam, govorio im neka prvo bude u šta ćete ljude pozvati da obožavaju Allaha jednog jedinog. Kao što je došlo u sahihu imama Bukharije, da poslanik alaihi salatu wasalam, kada je poslao Muaz ibn Jabala i Abu Musa al-Ash'ari u Jemen, rekao im, vi ćete doći ljudima koji su od ahlu kitaba, od sledbenika knjige. Pa neka prvo što bude, u što ćete i pozvati, da posvjedoće la ilaha illa illallah. Međutim, to svjedočenje la ilaha illa Allah nije samo govor, nego la ilaha illa Allah podrazumijeva određene stvari. Pa im je rekao, ako vam se odazovu u tome, onda ih obavijestite da im je Allah Đerlašanu naredio namaz. Pa nema poslanika, a da svom narodu nije govorio, obožavajte Allaha i ostavite druga božanstva. Pa Allah tabarik wa ta'ala kaže, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ Mi su svakom narodu poslali poslanika, obožavajte Allaha, a klonite se taguta. Šta je tagut? Tagut je sve što se obožava mimo Allaha tabarik wa ta'ala. Znači, pogledajte u Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam koliko je došlo važnost i bitnost vjerovanja. I ovaj ummet, ummet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam zajednica i narod i sljedbenici Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam sljedbenici Islama i muslimani ne mogu se ujediniti osim na ispravnom vjerovanju. Osim na vjerovanju na kojem su bile prve generacije. I zato, kao što je govorio ima Malik, rahmetullahi alaihi, znači neće popraviti zadnje generacije ovog ummeta, osim ono što je popravilo prve generacije ovog ummeta. A to je da se vrate Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. I zato govor o akidi, odnosno vjerovanju, govor o važnosti vjerovanja, vjerovanja dolazi prije svakog drugog govora. Prije svakog drugog govora. I ovo je ozbiljna stvar. Znači nije zadaća nikoga ko poziva Allahu Đalešanu i ko govori, kao što govorim ja sada vama ovde, znači nije mu zadaća koliko će ga ljudi slušati i koliko će imati ljudi da ga slušaju. Niti je njegova zadaća da zabavlja, ljude, da zabavlja ljude, niti da bude poput pjevača i tako dalje. Nego njegova zadaća je da ljudima pojasni ispravno vjerovanje. Znači ljudi govore o ahlaku i lijepom moralu, međutim zapostavljaju govor o osnovnim stvarima ove vjere. I zato Allah nam dao svako dobro, znači obratite pažnju na ovu stvar. Znači mi kada smo počeli da govorimo o stvarima koje izvade iz vjere, prvo smo govorili o širku. A širk je da pridružiš Allah, Allahu tabaraka wa ta'ala nekoga ili nešto. Znači da Allahu tabaraka wa ta'ala pridružiš neku stvar, da kažeš da je nešto poput Allaha tabaraka wa ta'ala ili da obožavaš nešto, ili da neki vid ibadeta usmjeriš nekom drugom mimo Allaha tabarek wa ta'ala. I o tome smo govorili. Međutim, tema o kojoj ćemo večeras govoriti je usko vezana sa tom temom, sa temom širka. Večeras ćemo govoriti o posredništvu. O posredništvu između ljudi, između Allaha tabarek wa ta'ala. Pa kada kažemo posredništvo, ako potim podrazumijevamo način dolaza, dolaz, način dolaska objave, i kako je objava došla do nas, onda naravno da tu ima posrednik, da imaju posrednici između Allaha i ljudi. A to su prije svega Allahu i tabarak wa ta'ala meleki, zatim poslanici, zatim ulama koji ljudima dostavljaju vjeru, podučavaju ljude vjeru, vjeri i tako dalje. Međutim, ako mislimo posrednici između od čovjeka do Allaha tabaraka wa ta'ala, onda tu nema posrednika. Nego svak se Allahu tabaraka wa ta'ala direktno obraća. I kogod uzme nekog posrednika između sebe i Allaha tabaraka wa ta'ala, on je sa tim izašao iz Allahove vjere. Znači, brate, pažnju. Znači, ono što je glavna stvar ovog govora jeste da onaj koji god uzme posrednika između sebe i Allaha tabaraka wa ta'ala, on sa tim izlazi iz Allahove vjere. I sa tim prestaje da bude musliman. Sa tim prestaje da bude mu'min. Pa makar da se zove Muhammed ili da se zove Ahmed, pa makar i da klanja i da ne znam šta da radi. Međutim, ako uzme ili misli da nešto može da bude posljednik između njega i Allaha tabaraka wa ta'ala, on sa tim postaje da bude mušrik. Znači, neko ko Allahu jalla šanuhu pripisiva ili pridruživa, pridruživa neku stvar. Zato, ako se sjećate, spomenuo sam vam da mušrici, nevjernici, Mekke, o kojima Allah tabaraka wa ta'ala govori, znači oni koji su obožavali Lata i Uzzata, i koji su obožavali ona božanstva koja su obožavali. Poslanik alaihi salatu wasalam kada je ušao u Mekku na dan pobjede, znači našao je preko 300 božanstava u Kabi i polupo i porušio ta božanstva. Oni su obožavali sva ta božanstva, međutim nisu vjerovali da su ta božanstva ta koja stvaraju, niti da oni daju smrti život, niti da upravljaju, nego su obožavali ih misleći da i oni približuju Allahu tabaraka wa ta'ala. Znači oni su vjerovali da postoji Allah kao vrhovno božanstvo, kao Bog, kao Allah. Međutim, obožavali su te kipove misleći da će im ti kipovi, da će ih približiti uzvišenom Allahu tabarik wa ta'ala. Pa Allah djelašanu kada spominje riječi ti nevjernika u Kur'anu kaže da su govorili Ma na'buduhum illa li uqarribuna ila Allahi zulfa. Mi ih ne obožavamo osim da nas oni približe Allahu tabarik wa ta'ala. Osim da nas približe Allahu tabarak wa ta'ala. Znači, tako da su ti mušrici o kojima govori Kur'an uzimali ta božanstva kao posrednike između njih i između Allaha tabarak wa ta'ala u kojeg su u kojeg su vjerovali. U kojeg su šta? U kojeg su vjerovali. Znači, uzimali su ti, uzimali su i kao posrednike. Zašto su ih uzimali kao posrednike? Uzimali su ih kao posrednike zato što su mislili da ta božanstva, da ti kipovi, da ti predmeti, znači bolje da nazovem predmeti, zato što su vjerovali da oni koriste, da donose neku korist ili štetu. I zato to pitanje uzroka je jedna bitna stvar kada se govori o ovoj temi. Znači, obratite dobro pažnju na ono, na ono o čemu ću sada govoriti, a to je pitanje uzroka. Znači, uzrok, znači da se dođe do nečega ili da se dođe do neke stvari. Pa tako u islamu postoje uzroci koji su dozvoljeni i uzroci koji nisu dozvoljeni. Šta ovo znači? Navešću primjer. Na primjer kada se čovjek razboli, kada se čovjek razboli, njemu je dozvoljeno da se liječi. Znači da ode doktoru, da uzme lijekove i da taj doktor, da taj lijek, znači bude uzrok njegovog šta? Izlečenja. Jer Allah, jalla šanuhu, odnosno Allahu posanih sallallahu alaihi wa sallam, nam je naredio liječenje. Pa je tako Allah poslanika alihi salatu wasalam rekao, pa se liječite Allahovi robovi. <clears throat> Također je propisano, odnosno od uzroka, ispravnih uzroka, jeste da čovjek uputi dovu. Allahu tabarak i ta'ala da ga izliječi. Znači to je uzrok koji šta? Koristi. I došlo je, znači do spomenati uzroka i oni su naređeni ili pohvaljni da se koristi. Također, na primjer, da tražiš da neko dovi za tebe, na primjer da tvoj brat dovi za tebe, to je također od pohvaljeni uzroka. Na primjer, kao što je zabilježio imam termiziju u svom sunanu, od Abdullah ibn Omara radijallahu ta'ala anhu, da, Allah, da je Abdullah ibn Omar zatražio izum od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da obavi umru, pa mu je poslanik alaihi salatu vesselam dozvolio. I rekao mu je, la tansana fi duaika ya uhaj, nemoj nas zaboraviti u svojoj dovi, naš mali brate. Pa je poslanik sallallahu alaihi wasallam zatraži od koga? Od Abdullah ibn Umara da uputi dovu za njega. Znači to, to je da kažemo posredništvo putem dove nekoga. Da tražiš od nekoga da dovi šta? Da dovi za tebe. To su stvari koje su dozvoljene. Međutim, na primjer, da bolesnik sveže nešto oko svoje ruke. Na primjer, ko što je kod ljudi, kao što ću nabrojati kasnije stvari koje su prisutne kod nas. Na primjer, da sveže neku narukvicu ili da ponese tisovinu, na primjer, što ljudi nose tisovinu. Verujući da mu to koristi, Znači, to su uzroci koji su zabranjeni. To su uzroci koji su zabranjeni šarijatom, to jeste zabranjeni su Kur'anom i sunnetom. Naprimjer, tisovina. Spomenut ću ovdje kao primjer tisovina. Zabilježi imam Ahmed u svom musnedu od Imran ibn Husayna radijallahu tala anhu, da jedne prilike Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam na čovjeku vidio narukvicu. Znači, da je nešto, znači stavio, oko, da je nešto svezo oko svoje ruke. Pa ga je poslanik alaihi salatu wasalam pitao šta je ovo? Pa je ovaj čovjek rekao, kaže to je minal wahine. Znači to je kao protiv bolesti. Pa je poslanik alaihi salatu wasalam rekao, fa, inna, fa inha la iziduke illa wahna. Kaže to ti povećava samo bolest tvoju. I onda mu je poslanik sallallahu alaihi wasalam rekao, fa inna ke lau mitta wahija alaike ma aflahta abada. Kaže da si ti umro, a da je to bilo na tebi, kaže ma aflahta abada nikada ne bi uspio što znači nikada ne bi uspio nikada se ne bi kutari so jehennama da Allah tebarak ve taala sačuva znači zato što je taj čovjek obio se to vjerujući da mu je to nešto što mu može pomoći donijet koris donijet štetu donijet sreću i tako dalje pa pogledajte što mu je poslanik alejhi salatu vesselam rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je rekao znači da to povećava njegovu bolest i da je umro na tome, to jeste da se nije pokajao Allahu dželle šanu prije svoje smrti od toga, znači nikada se ne bi spasio da Allah te bareku wa ta'ala sačuva jehennema. Međutim, obratite pažnju sada na ovu stvar koju ću spomenuti, jer ovo je bitno. Kada ljudi uzmu neku stvar koja nije dozvoljena šariatski kao sredstvo, na primjer da čovjek uzme hamailiju, da čovjek sveže nešto oko svoje ruke, ili da uzme tisovinu i tako dalje, znači postoje razlika. Postoje dva načina. Da čovjek, na primjer, uzme tu tisovinu i misli da je tisovina nešto posebno. Preko čega Allah mu daje izlečenje. Međutim, vjeruje da je Allah ta koji mu daje izlečenje. Međutim, preko čega? Preko te tisovine. Znači, je li to stvar koja izvodi iz vjere? To nije što, ta stvar ne izvodi iz vjere. Međutim, ta stvar je veliki grih. Znači taj čovjek zato što vjeruje da Allah taj koji daje koristi štetu i daje pomoć, znači on izlazi iz vjere. Međutim, zato što je uzuo sredstvo ili lijek koji je zabranjen, znači on je počinio veliki grijeh, međutim nije počinio stvar sa kojom izlazi iz Allahove tabarik wa ta'ala. <coughs> Međutim, ako čovjek vjeruje da ta tisovina, ako čovjek vjeruje da ta tisovina je ona ta koja koristi, ona donosi korist, donosi štetu, donosi sreću, onda taj čovjek sa tim ubjeđenjem izlazi iz Allahove tabarake wa ta'ala vjere. I to je ono što je stanje da Allah sačuva većine ljudi koji to koriste danas. Znači on misli da je to, znači to što mu donosi korist, jer donosi štetu. I zato je velika obaveza ukazivanja na ove stvari. Znači veliki broj ljudi danas šta? Znači veliki broj ljudi danas nosi te stvari, nosi hamailije, nosi ovo, Znači, zato što misli i on je ubijeđen da je to to što mu šta, znači donosi korist ili donosi štetu. I zato Allah vam dao svako dobro, znači ovo nisu male stvari, ovo nisu nebitne stvari, ovo su velike stvari. I zato neki kažu, na moj govor o ovim stvarima, kaže podijelit ćeš ummet, podijelit ćeš muslimane. Znači kako govor o akid, govor o ovim stvarima može da podijeli, kako govor onome o čemu je govorio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem može da podijeli, da podijeli muslimani. I zato Allah vam sako dobro, brate, pažnju na ovu Znači, primjera tog uzimanja posrednika kod nas, da kažemo, kod običnog svijeta postoji puno. Pa tako sam navodio primjer, znači, čovjeka koji je govorio na jednom mevludu i govorio ne možete, kaže, kao što ne možete kod direktora da dođete direktno, ne možete ni kod Allaha tebara kvotala da dođe direktno, nego ko što kod direktora dolaziš preko sekretara, tako kod Allaha trebaš na uzubila i tala da Allah sačuva to govora, treba da dođeš preko sekretara. Pa kaže ovi ljudi koji su ovim turbetima, ovi mrtvi, to su ti sekretari, pa se obraćajte njima da biste došli do Allaha te tebara kvotala. Znači, ko to išta drugo, osim govor mušerika Arapa, koji su govorili mi obožavamo kako bi nas oni približili uzvišenom Allahu te tebara kvotala. Zatim također primjer toga jeste, ono što sam govorio, znači one gluposti, one budaleštine sa kojima su došli oni Turci, ona takozvana rabita, a to je da kada čovjek zikri ili čini neki vid ibadeta, da misli na svog šeha. A taj šeha da misli na poslanika, a poslanik da misli na Allaha. Znači po pogledajte, znači gore na utu bila je tana nego kod kršćana. Znači ako iko zna od Islama išta, zna da je Islam vjera koja je čista i da u njoj nema posljedni ništa između čovjeka i Allaha tabareke wa ta'ala. I zato kako pogledajte, međutim, ljudi u islamu, a kad klanjaju, kada zikre, kada ovo misle na nekog šeha, na nekog tamo da kažem levata ili ovako, nekog misle da je on približava uzvišenom Allahu tabareke wa ta'ala. Zatim ovo isto tako spada pogotovo, a ovo je stvar koja je znači, puno kod, da kažemo, raširan kod običnog svijeta i na što treba opominjati, a to je nošenje hamailija, nošenje, da kažemo, zapisa. Ja, međutim, kad budemo govorili o sihru, znači o tome ćemo posebno govoriti. Znači, sihr kao jedna posebna stvar koja izvedi iz Allahove tabarik wa ta'ala vjere. Zatim nošenje kamenčića, razni, znači misliš nošenje tisovine, onda što se kod ljudi pojavilo na novo ono oko, neko Fatimino oko, znači misle, znači isto tako tu stvar nose. Zatim odlazak na, tur, na turbeta razna, znači zato što misle, znači da to turbe, znači ima neku posebnost, pa ljudi u to bacaju pare znači bacaju pare zašto? Znači bacaju pare zato što misli da će im donijeti neku sreću, neku korist, neku štetu, onda posle toga dođu ljudi koji imaju ključ, pokupe se te pare, uzmu u sebi i od toga žive, od toga prave kuće i tako dalje. Znači, pogledajte, znači, kako čovjek sve, e, dovede sebe, znači, na jedan tako, na jedan tako nizak, nizak, onaj, nizak nivu. Zatim, također, što ovdje dolaze, jeste razna suje vjerja, znači, kod običnog svijeta. Znači, razna suje vjerja u smislu da kažu, na primjer, onaj, ako šta ja znam, ako te boli ovo, nemoj govoriti, znači može se nešto desiti. Ako mačka pređe preko puta, bit će tako, ako pređe iza puta, bit će ovako i znači takve gluposti. Znači sve te stvari, Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam je poništio, zato što su predislamski Arapi imali dosta takvih stvari, znači u svom džahilijetu. Vjerovali su ako čuju crku take i take ptice da im donosi korist ili da im donosi štetu. Vjerovali su ako ptica ode desno da im donosi ovo, ako ode lijevo da im donosi ono, ako čuju pticu po noći da im donosi ovo. Pa kao što ću spomenuti vam, znači Allah poslanih sallallahu alaihi wasallam je sve to poništio, znači je rekao da to nema nikakve, dakle da kažemo veze i da to ništa, da to ništa ne utiče. I zato Znači, te stvari, znači, postoji, sa rekao sam vam, znači, kada smo u prošlom predavanju govorili, govorili smo o velikom širku. Međutim, kao što znate, znači ima nešto što se zove veliki širk i što se zove mali širk. Znači veliki širk je nešto što izvodi čovjeka iz vjere. I čovjek kada počini taj veliki širk, on prestaje biti musliman. I ako umre na tome da Allah tabarak wa ta'ala sačuva, znači vječno će u džahannamu biti. A to je, na primjer, kao da ljudi kada učine seđdu kaburu ili učine seđdu ovome i tako dalje. Znači to su stvari koje izvode iz Allahove tabarak wa ta'ala vjere. Postoji nešto što se zove mali širk. Znači šta je mali širk? Mali širk su riječi i djela ili namjere. Koja su sredstva, sredstva da čovjek upadne u veliki širk. Međutim, nisu dosegli tu, da kažemo, razinu ibadeta, pa zato one ne izvode iz vjere. Međutim, one su na stepenu velikih grijeha. Znači, vratite pažnju još jednom. Stvari malog širka ili mali širk, znači nije nešto što izvodi iz vjere. Međutim, ono je od najvećih griha. I, i to su stvari, riječ ili djela ili namjera, koja su sredstva da čovjek upadne, da čovjek upadne u veliki, u veliki širok. I zato je Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam u svom sunnetu zabranio dosta stvari, dosta stvari koje vode čovjeka u veliki širk. I to su stvari koje se zovu mali, koji se zovu mali širk. I zato čovjek mora da obrati pažnju mora da obrati pažnju na te, na te stvari. Pa je tako zabilježio Ibn Abi Šejbe, predaju od Abdullah ibn Mesuda radijallahu ta'ala anhu, gdje Abdullah ibn Mesuda rekao, arriba bidu'un wa sab'una šu'ba, wa širku mithlu thalik, wa širku ke thalik. Da Abdullah ibn Mesud rekao, kaže, postoji 70 i nekoliko vidova kamate, a kaže, isto toliko vidova širka. Znači šta se ovim hoće da kaže? Znači vi znate da je u osnovi u Allahovog poslanika anehi salatu wasalam došlo spomenuto šest vrsti kamate. Znači zabrana šest vrsti predmeta da se prodaje jedno za drugo. Međutim, znači analogno znači to se širi Pa tako postoji dosta vrsta kamati. Zato danas vidite koliko vrsta poslovanja u njima postoji kamata. I smatra se kamatom koji je grih. Isto tako širk. Znači, ljudi dolaze, izmišljaju razne budalaštine, razne riječi, razna djela koji bivaju širk. I zato postoji dosta vidova širka. I zato čovjek mora da upozna tevhid, šta je ispravan tevhid i šta je tevhid, i onda ćeš znat šta je širk. Jer širk je sve što je suprotno, sve što je suprotno tevhidu. I zato je velika obaveza znači čovjeka da upozna, odnosno da spozna ove stvari. Pa tako, na primjer, jedan od vidova širka, znači klanje radi nekoga ili nečega. Pa na primjer ako čovjek zakolje, znači klanje je vidi badeta. Zato što čovjek kada kolje kurban, znači kolje Allah tabarik wa ta'ala radi. Znači klanje, znači kurbana je ibadet radi Allah tabarik wa ta'ala. I zato u suri inna atajnake al kauthar kaže sa šta? Fasalli li rabbike vanhar. I klanjaj se svom gospodaru i radi njega kolje. Međutim, ima ljudi koji kolju kurbane, znači pogotovo i sihrbazi koji se bave sihrima, Znači, oni kolje kurba, kolju kurbane radi džina i šeitana, kako bi im džini i šeitani bili na usluzi, i onaj ko, kolje kurbane radi toga, znači on sa tim izlazi za Allahove tebareku wa ta'ala vjeri. I znači, došao mi je čovjek nedavno u Sarajevo, znači tako me pito, znači za jednu ženu koja piše ove zapise i tako dalje, i kaže, ona ti kaže, znači kad te liječi, kaže za kolji, za kolji kurban, i uzmi glavo tog kurbana i kaže stavi ga po noći na mezari i ukreni ga u tom i tom, u tom, i tom pravcu znači tako ta žena liječi da Allah tabarak wa ta'ala od toga sačuva. Znači rad, ko, rad čega i radi koga je to kladnje? To je kladnje radi džina i šeitana. I zato čovjek svako klanje nekim povodom, osim što je šerijatom došlo. Kao na primjer da čovjek prilikom rođenja djeta da zakulje, to zove akika. Znači to je došlo u sunnetu. Međutim, svako drugo klanje mimo toga nekim povodom treba ljude upozoriti da to ne čine. Na primjer, kod nas ima ljudi kada ono zakopaju temelje za kolji kurban. Znači ima dosta ljudi, on čini to i zahvale prema Allahu tabaraka wa ta'ala. Međutim, neki ljudi ne znaju, pa misli ako zakolje, da će to začuvati kuću od džina, od šeitana, od ovoga i tako dalje. I zato ljudi treba upozoriti na tu sad da to ne čini. Ako se bojiš nešto od sada, ti podijeli sadaku. Da te Allah tabaraka wa ta'ala čuva sadakom, zato što sadakom Allah tabaraka wa ta'ala čuva svoje robove od iskušenja čuva Allah tabarak ve ta'ala robove od bolesti. Poslanik Alehi salatu wasalam je govorio da u mardakum bis sadaka. Liječite svoje bolesne sa sadakom. Znači to su stvari koje su šta? To su stvari koje su šta? Koje su propisane. Zatim također Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je rekao, na znači, ovo je hadis, na znači, jedan koji je, tako da kažemo, velik, znači hadis u Bukhari muslimu, je poslanik alaihi salatu wasalam rekao, la adwa ولا طيرة ولا هامة ولا صفر znači poslanik je rekao nema adve, nema tijare nema hame, nema safara znači što znači ovo ovaj izraz da sad se ne, ne zadržim na svakom od izraza ovo su izrazi znači koji su bili ta prazno vjerja kod Arapa jedno od tija tijare znači to su ljudi vjerovali kada ptica ode tamo da to znači zlo kada ode tamo da znači hajri slično ko što ljudi kod nas danas šta? Znači ima kada pređe, kada pređe mačka. Pa kaže des će se ili ne valja ili ovo ili ono. Ili na primjer ako ti oko igra ne, ne valja govoriti. Znači sve su to stvari slične ovim stvarima. I zato je poslanik sve to da kažemo bataliju ljudima. I rekao im da nema to nikakve osnove. Zato što Allah Đalešanu ako hoće da ti da hajr, on će ti dat hajr. Ako hoće da ti da šar, Allah će ti dat šar. I zato Allah poslanik alejhi salatu vesselam kaže la adwa wala tiyara wala hama wala safar. Znači nema adwe, nema tiyara, nema hama, nema safara. Jedno znači ovdje safara misli je safar koji ima. Arapi su misli da taj misli je safar ima neku i da se u njemu može desiti hajr, da se može desiti zlo i tako da. Ko što ljudi kod nas petak 13 ovo. Znači sve to nema nikakve veze u šerijatu. I musliman ne smije da vjeruje da te stvari donose hajr, odnosno da donose da donose šta? da donose šar. Isto tako slično tome su jesno ono što ljudi vješaju što sam rekao, a to su hamaili i tako dalje. Znači još od vremena poslanika alaihi salatu wasalam, Allahu poslanik sallallahu alaihi wasalam, je šta? Ljudima batali ove stvari. I rekao im da su to stvari neisprane. Pa je tako između ostalog, kao što je zabilježio imam Ahmed od Ukba ibn Amira radijallahu ta'la anhu, da je došla skupina ljudi da da prisagu Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasalam. Da mu da prisagu nešto, da mu da prisagu na pokornost. I znate, ashabi kada bi dolazili poslaniku alaihi salatu wasalam, davali su mu prisegu na pokornost. Da će biti pokorni Allahomu poslaniku sallallahu alaihi wasallam. I ova stvar, Allah vam dao svako dobro, ovo čitajte i sira Allahovu poslanika alaihi salatu wasalam. I zato vidite, znači to sam vam govorio, znači nikada nećete vidjeti za vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, da kada se muslimani sukobili sa drugima, sa nemuslimanima, da je muslimana bilo više od njihovih neprijatelja uvijek je bilo više neprijatelja nego muslimana. Međutim, uvijek su muslimani pobjeđivali. Zašto? Radi svog vjerovanja i radi svog imana. Zato što su davali poslaniku, alaihi salatu wasalam, prisegu da će biti uz njega, da će biti sa njim, da će biti musliman i za islam sve do svoje smrti. Pa su davali poslaniku, alaihi salatu wasalam, prisegu na smrt, odnosno do smrti. Da će braniti islam, da će braniti poslanika, alaihi salatu wasalam, kao što brane svoju čeljad, kao što brane svoje metke, kao što brane svoje kuće, da će tako braniti Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I kada bude lahko i kada bude teško. I zato Allah tabarak wa ta'ala uzdigao te muslimane, pa su bili grupa, skupina Arapa, koje je povjerovalo poslanika alaihi salatu wa sallam, pa su osvojili Španiju, pa su došli do Kine i došli su do ovih prostora. A danas muslimana koliko ima miliona ili milijardi ili ne znam šta, međutim ne mogu da oslobode jedan cenat Palestine. Zašto? Zato što vjeruju ovakve gluposti, ili zato što slijede ove, ili zato što ovo, ili zato što ono. I zato je važnost i bitnost vjerovanja. Ispravnog vjerovanja Allah mi robovi. Znači, tada je bila skupina muslimana, prva bitka na Bedru, 300 je nešto muslimana, pa porazili mušrike, pa došli do Španije, pa došli do ovoga. Međutim, imali svoje vjerovanje, imali tevhid u svom srcu, imali akid u svom srcu bojali se samo Allaha, oslanjali se samo na Allaha. I zato im je Allah tabarak wa ta'ala dao ono što je dao. Klonili se stvari u kojima Allah tabarak wa ta'ala srđba. Međutim, i zato čovjek koji ostvari tevhid, znači koji potpuni tevhid, Allah jala šanuh mu otvara, tako da kaže mu hajj i beričat na sva vrata. I zato Allah poslani sallallahu alaihi wa sallam, znači ovdje se vraćam jedne prilike su došli ljudi i, i, i došlo je grupa ljudi i svi su dali poslaniku alihi salatu wasalam prisegu, odnosno od poslanike, od svi on uzao prisegu, osim od jednog čovjeka. Od jednog nije tijelo da uzme. Pa je poslanik alihi, zašto? Zato što je poslanik alihi salatu wasalam na njemu vidio temimu, vidio na njemu hamailiju. Pa je poslanik znači, svojom rukom otkinuo tu hamailiju. I poslanik sallallahu alihi wasalam je rekao, mena allaka temimatan faqad ešrak. Ko objesi hamailiju, on je počinio širk. Allahu tabaraka wa ta'ala. Pa posani sallallahu alaihi wa sallam nije to htio da uzme, nije to htio da uzme od njega. Također razna prazno vjerja u popitanju ovo se je desilo radi toga ili radi toga. I obrate pažu, znači ove stvari nije dozvoljno govoriti ni u šali. Tako, na primjer, da ljudi kažu, e, eh, desilo, e, eh, kaže, vidi ga uradio to i to, sad će kiša. Ili snijeg, nije ni čudo što je snijeg ovaj uradio to i to. Znači, Znači čovjek ono što Allah daje, te pojave ne smije da veže ni za koga osim za Allaha tabarik wa ta'ala. Allah daje kišu od svoje milosti, Allah daje snijeg od svoje milosti, Allah daje vjetar od svoje milosti, se Allah tabarik wa ta'ala daje od svoje milosti. Pa je tako zabilje žimam Bukhari muslim, od Zivd ibn Khalda radijallahu ta'ala anhu, da jedne prilike posljedne kišovite noći, Allah poslanika alaihi salatu wa salam se obratio ashabima i rekao, Kaže, među vama je osvanulo oni koji su vjernici, a osvanulo je oni, odnosno rekao im je, znate li šta kaže sada vaš gospodar? Pa su rekli, ne znam, pa, ka, pa je rekao, vaš gospodar kaže, među vama ima oni koji su osvanuli, vjeruju u mene, a ne vjeruju u zvijezde. A osvanulo ima oni koji su osvanuli, vjeruju u zvijezde, a ne vjeruju u mene. Kaže, oni koji su rekli, mutirna bi fadli Allahi wa rahmetihi, oni koji su rekli, pala je kiša Allahovom, Allahovim rahmetom, Allahovom milošću, njegovom blagodati, oni vjeruju u mene, ne vjeruju u zvijezde. A oni koji su rekli, mutirna bi nau i keda o keda, oni koji su rekli, pala je, kiša, redite i te zvijezde, znači zato što je bio njihov običaj da kada kažu zvijezda je tu i tu, sada će pas, pas kiša. Oni koji su rekli, pala je kiša, radite i te zvijezde, kaže, oni su vjernici u zvijezde, a ne vjernici u mene. I zato čovjek, znači, ni te stvari ne smije da veže ni za koga ni prirodne pojave, osim za Allaha, tabaraka wa ta'ala. I zato vjernik, svojim vjerovanjem, svojim imanom, koji vjeruje u Allaha tabaraka wa ta'ala, koji se njega boji, koji se na njega oslanja, koji ga zove i doziva, što se kaže i kada je u lahkoći i kada je u teškoći. Ko što je Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam obratio se Abdullah ibn Abbasu, kada je bio dječak, pa kaže, ja gulam, inu allimuke kalimat, ihfadhi Allahe, ihfadhike, ihfadhi Allahe, teđidhu tuđahike kada Allahu poslanik alejhi salatu vesselam rekao ibn Abbasu od dječače ja ću te podučiti riječima čuvaj Allaha on će tebe čuvati Šta znači čuvaj Allaha on će tebe čuvati čuvaj Allahove granice pa će Allah tebarek ve taala tebe čuvati čuvaj halale i harame Allah će tebe čuvati čuvaj namaz Allah će te čuvati kloni se alkohola kloni se kladionce, kloni se ovoga Allah tebarek ve taala će te čuvati احفظ الله تجده تجاه چوواي الله ناچ ćeš ga ispred sebe to jest naćeš da te Allah tebarek ve taala čuva sa svake sa svake strane i zato vjernik koji svoje srce veže za Allaha tebarek ve taala i na njega se oslanja znači kako može svoje srce da veže tako da kažemo za nekakvu tisovinu za nekakve hamailije za neke gluposti i tako dalje znači to je tako da kažem omalovažavanje za čovjekov razum omalovažavanje vjernika i njegovog imana. I zato, subhanallah, jesu li muslimani dolazili do pobjeda, osim radi svog vjerovanja, osim radi svog imana. I zato pogledajte danas ono što se dešava znači, našoj braći. Znači, gdje god se dešava danas, znači, na primjer, primjer džihada danas u Siriji, pa kada vidiš, kada čuješ, znači, da ode mladić iz Libije, 94. 95. godište tamo da se bori, znači, ostavi se se ode tamo da se, ili čovjek iz Kuvajta, znači, znao sam momka iz Kuvajta, znači upoznao sam ga tamo, znači mladić, znači kako, znači, kako kuvajčani žive, to znate, znači o tome sam vam govorio. Znači svi imaju vile, svi imaju najbolja auta, ovo ono, čovjek ostavi sve to, ode u Siriju da se bori i tamo pogine. Znači radi čega? Zato što spana čovjek vjeru Allaha. Zato što čovjek oslanja na Allaha. Ne boji se nikoga osim Allaha. Želi da pomogne svoju braću muslimane. Zna da je ovaj dunjalog prolazan. Zna da je ahire taj koji je vječan. Zna da je džanna taj koji je vječan. Pa sve to čini, sve to, šta je to što čini sve to čovjeka? Znači njegova vjera u Allaha tabarek wa ta'ala. I zato Allahu i robovi, znači ovo stvari su bitne, zato što ove stvari ostavljaju traga, znači kako na pojedinca, isto tako, isto tako na društvu. I zato vjerovanje u Allaha podrazumijeva oslonjanje na njega, podrazumijeva strah od Allaha tabarek wa ta'ala, da se bojiš Allaha djelašanu i kada ga vidiš i kada, te ne, i kada ga ne vidiš, Znači u svim situacijama da budeš svjestan Allahu te svjestan Allahovog tabaraka ta'ala prisustva. Zatim također posebno kada je u pitanju ovaj sar, znači stvari koji vode do širka, o tome sam bio govorio, a to je pitanje kaburova, odnosno turbeta i tako dalje. Allahu poslanu sallallahu alaihi wa sallam je usum sunnetu zabranio, znači da kada se zakopa mejit, da se podiže, uzdiže iznad zemlje išta, osim koliko je pedalj. Znači tako je, tako da kažemo, tako su muslimanska mezari. Znači normalno ono što je danas ovdje kod nas, znači to su ljudi uveli. Međutim, kod je u Meku ili Medinu, znači ode je na hađ, ode je na umru, znači vidi tamo kako su muslimanska, znači kako je Beqi oko Medine, znači nema ništa, znači samo kamen ima jedan, znači koje značava da je tu, koje značava da je tu kabor. Međutim, ti kaborovi, ti muzoleji, ta turbeta, ljudi su počeli to da veličaju i onda upali su taj širku koji su upali. I zato sam govorio kako ljudi dole kada je mavlud, znači kako idu i kako čine seđu kaboru da Allah tabarek ve ta'ala to sačuva. Znači čini seđu nekom drugom, mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. I govorio sam da prvi širk koji je nastao na zemlji da je nastao radi turbeta. Da su ljudi, znači da je došao šeitan i ljudima rekao, znači ovi koji su mrli, hajde napravite nešto na njima, znači kako bi vas to podsjećalo na njihovi badet i tako dalje. Kako bi vas podsjećalo na njihovi badet. Pa kaže to će vas dovesti do Allaha, pa, pa oni to učinili, to učinili dok nisu počeli obožavati, dok nisu počeli obožavati ljudi. Znači ove, ove su stvari prisutne i dan danas. Znači ja sam bio jednom na Facebooku stavio, znači sliku gdje ljudi čine seđdu šejhu. Znači okupili se ovako drviši čine seđdu šejhu. I šaljem jedan drviš poruku, kaže, kaže tvoj razum ne može pojmiti to. Znači šta znači seđda šejhu? Nedavno jedan opet to komentariše i kaže, kaže to nije, kaže seđda šejhu, kaže to je seđda, kaže Allahu. Al kaže njih šeji podsjeća na Allaha tabarik wa ta'ala, pa oni kaže čine seđdu njemu. Allah robio, znači ljudi danas znači, čine seđdu šejhojima čine seđu ovome ili onome i tako dalje. I niko o tom ne govori, ili malo ko govori, malo reaguje, malo ovo, malo ovo. Allahova vjera je vjera ovog ili onoga, nije ovo politička stranka, da sa njom može upravljati onaj ko hoće. I ovdje ko govori, govori pod, pod okazu, govori po Kur'anu, govori po sunnetu Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. I zato je došlo u sunnetu Allahovog poslanika, alaihi salatu wa salam, da Allahov poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, zabranio da se kaborovi uzimaju mjesto za klanjanje. To jeste da čovjek klanja blizu kabura zato što misli da taj kabur ima neku posebnost. Poslanik alaihi salatu wasalam je govorio قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء مساجد الله ubio kršćane i židove oni su kaburove svojih poslanika uzeli za mjesta klanjanja poslanik sallallahu alaihi wasallam je govorio la'natullahi ala al-yahudi wan nasara govorio ove stvari u zadnjim trenucima svog života Allah prokleo kršćane i židove Zato što su mjesta svojih poslanika i svojih dobrih ljudi uzeli za mjesta, znači gdje će klanjati, gdje će obavljati namaz. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam to zabranio. I zato islamu to strogo zabranjeno. I zar je, znači i, i, i taj musibet i seđdi i kaburova i toga i vjerovanju te posebne stvari je došlo preko ovog kulta umrlih i tako dalje. Znači u islamu, u islamu su stvari jednostavne. Čovjek umre, Allah rahmetile. Znači otišao svom gospodaru, ono što je pripremio od svojih dijela, znači pripremio ti možeš da učiniš za njega šta? Da uputiš Allahu dželle šanu dovu da mu se smiluje i da mu oprosti. On će odgovarati pred Allahom, ti ćeš odgovarati pred Allahom. Tvoja dova da mu se Allah šanu smiluje i da mu oprosti, ako Allah tabarak i otala od tebe to ukabuli, znači to će mu šta? To će mu korist. I na tome se završava sa pričom. Znači, ono što ljudi vjeruju, niti da mejiti dolaze, niti da mrti dolaze, ni ovo, ni ovo, sve sto gluposti koji su ljudi izmislili koji su došli od kršćana, koji su došli od židova. Da ti koristi ova sada, ti šteti ova sada, da ti sve sto izmišljatine. Allah tabarak wa ta'ala je taj koji ljudima daje korist, Allah tabarak wa ta'ala je taj koji daje ljudima štetu. Imaš potrebu, uputi Allahu tabarak wa ta'ala dom, čini dobra djela, kloni se harama, preko čega će ti Allah djelašanu dati dobro ili to, ili to odskrati ili otkloniti od tebe neku, otkloniti od tebe neku nedaću. Također, od, od, od vrsti širka, kao što je došlo jeste na primjer da se čovjek zaklinja nečim drugim mimo Allaha tebareke ve taala. Poslanik alejhi salatu ve selam je zabranio zaklinjanje nečim ili nekim mimo Allaha tebareke ve taala. Zašto? Zašto što čovjek kada se kune nečim, znači kune se sa tim kako bi to veličao. A zabranjeno je veličanje u takvom smislu osim Allaha tebareke ve taala. Da nešto veličaš u smislu da nešto fališ. Znači to je jedna stvar. Međutim da veličaš, znači zabranjeno je veličanje svega mimo Allaha tebareke ve taala. I zato Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam rekao, men halafa bi gajri Allahi fakat ešrek. Ko se zakune nečim drugim mimo Allahu ne počinio širk. Još jednom ponavljam. Men halafa bi gajri Allahi fakat ešrek. Ko se zakune nečim drugim mimo Allaha tabarek wa ta'ala počinio širk. Međutim, normalno to je širk koji je mali širk. Ne izvodi čovjeka iz vjere. Ali čovjek, znači, spada u kategoriju velikih grijeha i zato je govorio, zato su ashabi govorili, Abdullah ibn Abbas je govorio, kaže da se zakunem Allahom lažno, draže mi je nego da se zakunem nečim drugim mimo Allaha tabarek wa ta'ala. I zato postoje stvari koji su, tako da kažemo, dosta smo i praktikovali, bile su, tako da kažem, na običaj, dok nismo upoznali to. I moramo se koristiti da te stvari izbacimo, a to je zakletva majkom, babom, čabom, ovim, onim i tako dalje. Znači, zakletva, bilo sa čim i bilo sa kim mimo Allaha tabarek wa ta'ala, znači čovjek treba da izbaci svog govora znači zaklinjanje životom i tako dalje, znači sve što stvari koje ulaze, koje ulaze, ulaze po to. I zato Allah tabarak ve ta'ala, Allah i robo i prva naredba i prva zabrana u Kur'anu, s početka Kur'ana kada pogledate, prva naredba u Kur'anu je obožavanje Allaha tabarak ve ta'ala jednog jedinog. A to je kada Allah tabarak ve ta'ala kaže, ja ijuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum O ljudi, obožavajte svog gospodara koji vas je stvorio. Prva zabrana odmah nekoliko ajeta posle toga dolazi fala taj'alu lillahi andada. I nemojte Allahu prepisivati drugove. Nemojte Allahu prepisivati stvari, predmete. Wa antum ta'lamun abi znate. Prenosi se od Abdullah ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu u tefsiru ovog ajeta da je govorio. A znate ko je bio Abdullah ibn Abbas? Najučeni ashab Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam kaže, on je govorio u tefsiru ovog ajeta, kaže, to je kao, na primjer, da čovjek kaže, tako mi mog života, ili tako mi tvog života, ili tako mi ovoga života, ili da čovjek kaže da nije toga i toga, ne bi bilo toga i toga i tako dalje. Znači, to je tefsir Abdullah ibn Abbas, radi Allah tala anhu. Znači, došlo u tefsiru, u tefsiru ovoga, u tefsiru ajeta. <clears throat> I onda je rekao, fa inna hada kulluhu širk, jer sve ove stvari su širk, ili u njima ima, ili u njima ima širka. I zato čovjek treba ovi stvari, Allahovi robovi da se kloni. I zato opet ponavljam i kažem, da je ova vjera jednostavna, da ovoj vjeri nema prazno vjerja, da nema tako da kažem izmišljatina. Znači Allah tabarak wa ta'ala je taj koji daje korist, Allah tabarak wa ta'ala je taj koji daje otklanja štetu, Allah tabarak wa ta'ala je taj koji daje sreću. Znači želiš korist, želiš sreću, želiš da Allah tabarak wa ta'ala od tebe otkloni nedaču, onda se obraćaj direktno Allahu tabarak wa ta'ala dovom, čini dobra djela sa kojim ćeš zadovoljiti, sa kojim ćeš zaraditi Allahu milost, kloni se harama, u kojima Allahu tebarak ve taala srdžba i to je to. Znači nema kamenja, nema vode, nema hamailija, nema ovoga, nema sve sto stvari koje su došle u islamu da su sve sto stvari koje su došle u islamu da su zabranjene. I ono što želim ovdje da kažem da ukažem Allahovi robovi jeste znači da su novotarije. Znači općenito kada govorimo o novotarijama. Znači da su novotarije te, znači novotarije su stvari koje su uvode u vjeru koje nisu od vjeri. Novotarije i novotari su tako da kažemo vrata za ove stvari. Znači, novotarije i novotari su vrata za ove stvari. I zato naćeš dosta novotara da šire ovakve stvari, ili da ne dozvoljavaju govor o ovim stvarima. Ili da one koji govore o ovim, znači, optužuju i njima pripisuju razna imena. Znači, te da su vehabije, te da su selefije, te da su ovi, te da su oni i tako dalje. I zato ehli sunnat val džamat, odlika ehli sunnat val džamat, odnosno odlika novotara, jeste da ehli sunnat val džamat optužuje i pripisuje im razna imena pa su nekada nazivali muđesime, mušabbihe, nasibe, ovako onako, znači došlo vrijeme kada sada i nazivaju vehabijama ili selefijama ili bradonjama ili ovakim ili onakim i tako dalje. Znači Allah, Allah i robovi, znači ova vjera se gradi na Kur'anu i gradi se na sunnetu Allahovog poslanika alihi salatu salam. Znači svaka stvar ima svoj izvor. Znači odakle se uzima. Znači izvor vjere je Kur'an i sunnet Allahovog poslanika sallallahu alihi wasallam. I zato dolazi ono što od odlika ahli sunnata wal jamaata jeste zabranja, zabrana veličanja uleme novotara. Znači koji nisu na menhađu ahli sunnata wal jamaata. Znači zabrana, hvaljenja, promovisanja i tako dalje. I zar je jedan od najvećih belaje musibeta ovog vremena danas jeste, jeste veličanje takvih ljudi. Pa makar bili magistri, pa makar bili doktori, pa makar bili ne znam šta. Znači koji pripadaju te nekakvim pokretima, te ovome, te onome. Znači, kada ima ulema ahli sunnata wal jamaata, jer ko što kaže šeheh Fauzan, hafidhahullahu ta'ala, kada govori o zabrani valičanja uleme novotara, kaže zato što u svakom mjestu i vremenu postoji uleme koji su na menhađu ahli sunnata. Znači, na menhađu ahli sunnata znači koji govore po Kur'anu i sunnatu. I nije dozvoljeno veličanje nekih drugih, nije dozvoljeno veličanje novotara, njihovi menheđa, njihovi pravaca, I zato kada ima ulema ahli sunnata wal jamaata, obaveza ti je da se koristiš od njihovog znanja, da širiš njihovo znanje, da ih poštuješ, da ih respektuješ i tako dalje. I zato sam govorio među takvom lemom ima koji su nekada znači, govorili i pisali u svojim magistarskim doktorskim desertacijama pisali te kako su ovi sekta, te kako su ovi sekta. Znači dođu danas i veličaju šije. Da Allah te barek sačuva. Pišu da su sretni zato što znači, djeluju šije u našem podneblju, pišu pohvale za njihove organizacije i tako dalje, da Allah te barek ta'ala sačuva. I zato zahvali Allahu Đalešanu, pa ti je podario da si na menheđu ahli sunnata vel džamata, znači na menheđu koji se gradi na kitabu i na sunnetu, koji se bori protiv novotarija, koji govori o bitnosti i važnosti akide, i zato pet vam kažem, Allahovi robovi, Allahu posanih sallallahu alejhi ve alaihi wasallam 11 godina proveo u Mekki, znači govoreći ljudima o novotarijama, odnosno govoreći ljudima o temhidu, govoreći ljudima o širku, podučavajući ljudi tim stvarima. I e zato opet, znači, završavam ovaj svoj govor sa onim sa čim sam počeo, a to je, znači, da nikada nije dovoljno, znači, govora ovome. I da je ovo jedno od najvažnijih i najosnovnijih stvari. Iako islamu svaka stvar bitna i važna. I ne smijemo nijedan, nijedan dio islama zapostaviti. Niti tako da kažemo, znači, uzeti jedan dio islama, odbaciti drugi. Jer je to odlika sekti i na kakvi pravaca, da se prifate jednog dijela i samo se toga drži. Što kaže kod nas narod, ko pijan plota. Znači mi kad govorimo o islamu, govorimo o svemu, govorimo o ispravnom vjerovanju, govorimo o propisima halala i harama, govorimo o čišćenju duše, govorimo o zikru, govorimo o ibadetu, samo tome govorimo. Međutim, o svi ti stvari, znači ko što je došlo, znači kao što vidite iz dokaza, znači prva stvar sa kojim se počinje jeste ispravno vjerovanje. Pa molim Allah tabaraka wa ta'ala da nas učini od oni koji su na pravcu i na menheđu, na čemu su bile prve generacije i da nas na tome usmrti, da ga sretnemo subhanahu wa ta'ala, a da on sa nama bude zadovoljan i molimo ga subhanahu wa ta'ala da uputi ovaj narod, da do njih dođe ono što je u Kur'anu, što je u sunnatu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم وسلم تسليما اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان كالحجارة